Rekao je uzvišeni, o ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi veliki događaj biti. Yeah. te fitne i neredi između samih muslimana i samih vjernika dešavaju se zbog pomanjkanja ispravnog ili ispravnog znanja, šarijatskog znanja, ili pomanjkanja i nedostatka iskrene vjere i čvrste vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala.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 عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة دراجة braća, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Prije svega, podsjetit ćemo se na ono što smo već prije govorili o fitnama i o fitni općenito. o fitnama u smislu iskušenja u smislu iskušenja koje je Allah subhanahu wa ta'ala obećao svakom čovjeku koji povrdi u Allah subhanahu wa ta'ala iskušenja u smislu iskuta i ihtibara kaže Allah subhanahu wa ta'ala ahasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun mislili ljudi da će biti ostavljeni kad kažu mi vjerujemo a da neće biti iskušan. Od kad smo govorili o fitnama, spomenuli smo da su među najvećim fitnama ženske fitne, dakle fitne i iskušenje ljudi u ženama. U ženama. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijali min an-nisa." Nisam ostavio iza sebe pogubniju i štetniju fitnu, iskušenje za muškarce od žena. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Fattaku ad-dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnatin bani Israila kanat fi nisa Čuvajte se dunjaluka, štitite se, branite se od dunjaluka, zaštitite se od dunjaluka i zaštitite se i čuvajte se od žena zaista je prva fitna Benu Israila sinova Israilovih bila u ženama pa smo govorili opsirno dakle o toj fitni i o onome na koji način se od nje treba čuvati dakle Allah subhanahu wa ta'ala nas nije ostavio samo prema toj fitni bez zaštite nego nas je podučio i ostavio nam šerijat i šerijatske propise koji će nas čuvati od te fitne, a to je pokrivanje žena u smislu njihovog odijevanja i u smislu njihovog nemiješanja sa muškarčima. I pridržavanje svakako ovih šerijatskih propisa će u velikoj mjeri sačuvati, sačuvati ljude od te žestike fitne. Poslije toga smo govorili o fitnama, smutnjama između muslimana i govorili smo o nekim predznačima fitnama koje će zadesiti ovaj ummet, a koje je spomenuo Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu. Spomenuli smo nekoliko tih stvari i malo smo obsjedni o njima govorili. Između tih stvari imam osjećaj da još jednom treba malo pojasniti dakle kad smo govorili o muzici i o tome da će kako je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se raširiti muzika govorili su o tome kako se zaista muzika proširila i kako je postala bolest većine ljudi, možemo reći svih ljudi, jer je toliko mali broj ljudi, onih koji nisu iskušani i obuhvaćeni tom bolešću, tom zarazom, da, da i kad kažemo da su svi ljudi u to zapali nismo, nismo maltene pogriješili i promašili kad smo to spomenuli ja sam htio da ukažem na jedan problem kada se neko zlo raširi i omasovi kad u jedan haram zapadnu ljudi i zapadne većina ljudi onda sama činjenica da su svi ljudi ili većina ljudi u, to, u tome ogrezli i zapali postaje jako teško objasniti ljudima da je određena stvar negativna ili štetna. I za primjer, i za primjer te masovne raširanosti u kojoj više niko i ne razmišlja je li to dobro ili zlo za njega, naveli smo tamo primjer futbala i ovdje napominjem da ne bi došlo do zabune kad smo o tome govorili, o njegovoj raširenosti, govorili smo o tome, o njegovom institucionaliziranju, dakle profesionaliziranju i o tome da se profesionalno ljudi bave futbolom, da se države bave tim problemom, ne samo futbolom, nego i svim ostalim sportskim natjecanjima, koja u stvari i nisu samo igra i zabava, nego su prije svega zarada i profit, i to zarada i profit na djelatnostima koje ne donose čovječanskom i ne donose ljudskom rodu nikakvu dobit. Dakle, ljudi naplaćuju ništa. Naplaćuju nešto što ne donose nikakvu dobit. Što je u šerijatu, što je u šerijatu zabranjeno. Jer treba nekakva praktična korist da stoji iza nečega što si ponudio da bi to, da bi to naplatio. A sva ta takozvana umjetnost preko filma muzike preko filma, muzike i druge umjetnosti i sporta i zabave i sve vrste sporta, ne samo futbal, ne donose ništa ljudima korisno. Nikakve praktične koriste od toga nema. Nikakve koristi, a to se naplaćuje i zato države formiraju posebne fondove, posebna ministarstva, fondove za sport i kulturu i ogromna sredstva se ulažuju. I ne samo sredstva, nego ogromno vrijeme. Ogromno vrijeme, trud, gdje ljudi putuju po hiljade kilometara da prisustuju takvim natjecanjima, daju ogromna sredstva, ulažu, tamo se dešavaju neka navijanja, tuče i tako dalje. Mnogo zla i zato ga, a pored tih hiljada i stotina hiljada koji dođu na lice mjesta, još su milioni i milijarde koji sjedi pored malih ekrana pa smo govorili kako to negativno utiče na samo svijest čovjeka i kako čitav svijet praktično zabavlja zabavlja ga zbog čega da se ne bi sjetili smrti sjetili sebe, sjetili Allaha subhanahu wa ta'ala jer kad ogreznu u toj zabavi onda jednostavno zaborave na smrt i mi ćemo vidjeti da većina tih ljudi kad ih opomeneš na smrt mrskom, jer je on to bio zaboravio i ti ga odjednom spomeneš neku mrsku stvar, a to je činjenica koji je on svjestan da jednog dana mora napustiti ovaj danjama. I tu je ogromno zlo. Tu je ogromno zlo. Neki ljudi su shvatili da ja kritikujem čak i ono kad nekad odu braća pa pošutaju loptu negdje, Naravno da okupljanje pogotovo svjesne ovladine može ići po drugom principu i na nekoj drugoj osnovi ne mora biti šutanje lopte, ali o tome nisam govorio jer to ne donosi onu štetu o kojoj govorio. Tu će se on iskupiti sahat dva upoznaće se, malo će se kondicionirati, čak ima i neke koristi u svemu tom. Nije praktično sama šteta. Tako da je tu ima poseban i sasvim drugi šerijatski stav je prema tome. Dok je milijone i milijarde ljudi koji pored ekrana provedu trećinu, polovinu života gledajući utakmicu, a nikad nije potrčao. I nikad se oznojio nije. I nikakve koriste od toga nikad nije nikad nije imao. Pogotovo ako imamo na umu futbal i šušret, šušret braće na šmijetom da se upoznaju, zbližaju, a ne radi futbol. Dakle, da se upoznaju, zbližaju i da održaju fizičku kondiciju koja može biti jako bitna, jako bitna za vjernika. Za vjernika kao fizička snaga je isto tako isto tako bitna dakle prema nijetu prema nijetu ali na tim šušretima onda neće biti bitno koji pobjedi tako neće to ni spominjati i ne neće to takvo okupljanje prouzrokovati nekakvu fitnu i e, nelagodno stanje i odnose, neispravne odnose između šame i perse. Ukoliko je ispravan, ispravan nije ti, ukoliko postoji ispravna svijest o tome radi čega smo negdje i radi čega nešto radimo. I ukoliko postoji ispravna svijest i sjećanje na to da su dijela prema, prema nijetim. Mislim da sam ovo iscrpio i dodatno još jednom objasnio. Dakle, ne odnosi se samo na hudba, nego na sve više čovjek ne može ni nabrojati vrste sportskih natjecanja, koja imaju i koja se izmišljaju samo rad toga da bi se ljudi zabavili od sebe, od Allaha subhanahu wa ta'ala i od ključne stvari rad koje su stvoreni od obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi znamo da poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije poznavao gajbu, nije znao šta će se desiti. Ali ga je Allah subhanahu wa ta'ala ponekad o tome obavještavao. كاج الله سبحانه وتعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala reci ja ne znam je li blizu ono čime vam se prijeti. Ili Allah subhanahu wa ta'ala to još odgodio. I zato još ima vremena. On je onaj alimul gajbi. On je onaj koji poznaje gajb i nikoga i nikome taj gajb ne pokazuje. Osim illa men irtaba mir rasul. Osim onome s kim bude zadovoljan od poslanika s kim, koga odabere za poslanika njemu nešto od tog gajba pokaži a zatim učini ispred njega i iza njega straž da ga čuvaju zbog toga što mi je dio gajba otkriven. Znači, poslanik sallaha alaihi sallam nije, nije poznavao gajba. Ovo su ajet sure al džin. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku poslanik sallallahu alaihi wasallam Kul la amliku li nafsi darra, nafa'an wala darra illa ma sha Allah. Reci, ja ne mogu sam sebi, ne posjedujem mogućnost da sam sebi pribavim kako korist ili štetu osim sa Allahovom dozvolom. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lestektertu min al khayri wama masani as-su a da, da ja znam gaj kad bi ja poznavao gaj ja bi pribavio sve mnoga dobra mnogo hajra bi se kupio wama masani as-su i nikad me nikako zlo ne bi zadesilo Allah subhanahu wa ta'ala ovo naređuje poslaniku da ovako kaže i nikad me nikako zlo ne bi zadesilo in ana in illa nadhirun wa bashirun li qaumin yu'minun ja sam samo opominjač i donosilac radosne vijesti ja sam samo donosilac radosne vijesti za one koji vjeruju dakle Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije poznavao gajb al ga Allah subhanahu wa taala ponekad o tome o dijelovima tog gajba dakle o nekim sitnicama obavijestio u detalje ili u globalu. Znači neke stvari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala je poslaniku objasnio da u detalje šta će se desiti od stvari koji će tek doći od gajba, a neke je onako općenito spomenuo i poslanik sallahu alaihi wa sallam nam je to prenuo. Od tih stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo poslanik sallahu alaihi wa sallam objavio i otkrio od tog gajba, vidjet ćemo nekoliko stvari koje spominje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji bilježi, bilježi i, i Buhari i Muslim. Od Ebu Hurere radijallahu anhu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: لا تكون الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة neće nastupiti sudnji dan. Dakle, govori o fitnama do čudnjena. Neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije skupine vjernika, dvije velike skupine vjernika. Između, između kojih će se desiti veliko krvoproliće, a njihov, njihova dava i ono o čemu pozivaju će biti istakle Ono na što se pozivaju bit će isto. Dakle, ono na što se pozivaju bit će isto. Dalje kaže Allah, poslanik sallahu alaihi wa sallam, وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله i dakle neće nastupiti sudnji dan i dok se ne pojave deđali, lažki. Blizu 30 njih. Blizu 30 njih. I svaki od njih će tvrditi da je poslanik, da mu se objavljuje. Svaki od njih će tvrditi da je poslanik. Sad ćemo dakle samo nabrajati, a poslije ćemo učirnije govoriti o svakoj ovoj, ovoj dijelo hadisa u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem otkriva otkriva dio tog gajba koji mu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Dakle, dok se ne deši sukob između velike dvije velike skupine vjernika i dok se ne pojavi blizu 30 deđava lažaca koji će za sebe tvrditi da su Allahov poslanici. Wa hatta yuqbadu al-ilm wa takthura al-zalazil. I dok se znanje ne ukloni dok Allah subhanahu wa ta'ala ne ukloni znanje dok znanje se ne nestane tako i dok wa takthura zalazil i dok ne učestaju zemljotres ne učestaju zemljotres wa yataqala bas zaman i dok se vrijeme ne približi i dok se vrijeme jedno drugo ne približi. Dakle, postane kratko. Vatadhar al fitanu i dok se ne pojave stalne fitne. Nered. Fitne. Vajuksaru al harđu vahu al katu i dok se ne umnoži ubijištvo dakle smrt, ubijanje. وَحَتَّى يُكْسَرَ فِيكُمُ الْمَا I dok se i meci ne umnože. فَيَفِيلَ Toliko će biti metka pa prelazit će, prelazit će ljudske potrebe. Hatta je umme rabbel mali men jakubidu sadafate. Tako da će se onaj ko bude imao i metka zabrinut imat problema da nađe ko će primiti njegovu sadaku ili njegov zekat. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا إربلي فيه I sve dok on taj svoj metak ili taj svoj zekat ne bude ponudio nekom, pa ovaj ko, kome je ponuđeno kaže nemam ja, to men ne treba, nema nikakve potrebe, nema nikakve potrebe za tim. وحتى يتطاول الناس في البنيان i dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji u izgradnji objekata zgrada. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانا i dok čovjek ne najđe pored kabura drugog čovjeka i ne kaže da sam Bog dom na njegovom mjestu. Dakle, da sam Bog dom ja u kaburu. وحتى تطلع الشمس من مغربها i dok sunce ne izađe sa zapada. فإذا طلعت a kad izađe voraahan nasu i kad, ga, i kad ljudi sunce vide da izašlo sa zapada znači da ga Allah subhanahu wa ta'ala vodi i čini da plovi kud on hoće pa je tako učinio da ovoga puta dođe sa zapada i svi će povjerovati i to je ono vrijeme za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kashabat fi imanha khayran tada kada sunce izađe sa zapada i kad ljudi vide i kad to ljudi vide i svi povjeruju više iman nikome neće koristiti osim onome koji vjerovao prije toga i u svom vjerovanju i u svom imanu imao zaradio već dobrih dijela ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهم zaista će sigurno će sudnji dan nastupiti a dvojica ljudi su između sebe prostrli odijelo ili platno odijelo jedan kupuju, trguju fela je tebaja anihi i oni su u takvoj situaciji dakle i nastupit će sudnji dan i neće uspjeti završiti tu tu trgovinu niti će ovaj prodat svoju robu, niti će drugi, niti će drugi uspjet kupiti, kako kaže u hadisu, vala jatvijanihi, niti će ga prodati, niti će ga uspjet šmotat. Dakle, nisu se uspjeli dogovoriti trgovine, pa da ovaj šmota vrati svoju robu. Ne, ostaće tako razmotan između njih. Kaže dalje Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam وَلَا تَكُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ إِنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنٍ لِكْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ nastupit će sudnji dan, a čovjek, čovjek će sa mlijekom ispod svoje deve krenuti da ga popije i neće ga, i neće ga uspjeti popiti. A sudnji dan će nastupiti. وَلَتَكُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيَتُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْتِي فِيهِ Zaista će sudnji dan nastupiti, a čovjek priprema svoj bunar, priprema svoj bunar, svoj jaz, da napoji svoj deve. I neće ih, i neće ih istog svog jaza napojiti. Dakle, kada protiče negdje neki potočić ili rijeka on se odvoji posebno gdje, gdje će skup, skupiti vodu veću količinu vode da napoji svoj deve i pripremat će dakle ta jaz da vodu skrene malo da se natekne negdje a neće uspjet napojiti svoje, svoje deve vola tako men na sa'atu wa kad rafa ekletahu ila femihi fela yat'amuha zaista će sudni dan nastupiti a čovjek je ponio čovjek će ponijeti zalogaj prema svojim ustima i neće ga uspjeti pojesti dakle hadis sahih bilježi ga Bukhari i muški u ovom hadisu kao što smo vidjeli spomenute je više više stvari sada ćemo pojedinačno pokušati da opširnije kažem nešto o ovim stvarima. Ono što je prvo spomenuto u ovom hadisu da će se desiti ogromno krvoproliće između dvije skupine vjernika čiji će dakle da čiji će stavovi biti isti čiji će zahtjevi ili ono za što se zalažu biti isti. Mnogi su ovaj dio hadisa protumačili sa onom fitnom koja se desila između Ali radijallahu anha, anhu Ali radijallahu anhu i Muavije radijallahu anhu neka Allah subhanahu ta'ala sa njima zadovoljno o ovom prvom dijelu o ovom prvom dijelu nećemo komentarisati u smislu da komentarišemo ovaj događaj nego ćemo reći samo jedno da je svaka dakle svako svaki sukob između samih muslimana i krvoproliće između samih muslimana između samih muslimana velika fitna i veliki nered i pokazatelj da je sudnji dan da je sudnji dan blizu da je nered dostigo svoj vrhunac a znao da će sudnji dan nastupiti u naj, na najveći stepen nereda kad zavlada najveći nered i najveći haos, do te mjere da se Allah subhanahu wa ta'ala skoro neće ni spominjati, ni spominjati među ljudima. Druga stvar koja je spomenuta, da će se pojaviti deđali, oni koji će tvrditi, lažici koji će tvrditi da im se, da im se objavljaju, da su Allahovi poslanici svaki od njih se za sebe tvrdi da, da, da je od Allaha i poslanika. U hadisima se spominje da će i biti u nekim predajama, u ovoj sahih predaji se spominje da će i biti kariben min celafin, da će i biti blizu 30. U nekim drugim predajama se spominje da će i biti 30. A u predaji kod Ahmeda, Ibn Hanbala u njegovom usnedu kaže, bit će ih 27. A četiri od njih četvorca, četiri od tih deđala koji će za sebe tvrditi poslanstvo bit će žene. Bit će žene. Dakle, i one nisu ostale bez učešća u ovoj, u ovoj fitni. Predaje kod Ahmed ibn Hanbala u Muslimu objašnjavaju o čemu se radi, još dodatno kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne pojavi blizu 30 deđala oni i, i lažaca koji će za sebe tvrditi da su Allahovi poslanici, a njihov posljednji je deđal, slijepi deđal, znači mes, mesihi deđal. Mesihi deđal, posljednji od tih, od tih 30. Ovdje kad bi, kad bi čovjek nabrajao istorijski sve ljude koji su za sebe tvrdili da su poslanici, njihov broj bio daleko veći. Ali Ulema kaže da su ovdje odnosi na one koji su uspjeli dakle osnažiti, ojačati i postati popularni i koji su uspjeli prikupiti sebi pristavnost ljude koji su ih slijedili i dakle i vjerovali im da su poslanici. Takih takvih deđala i lažaca bit će blizu 30 i posljednji njihov bit će mesih deđala a ovih ostali ima daleko daleko više jedan od velikih najvećih tih lažaca pojavio se još u vrijeme poslanika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam kojeg je poslanik sallahu alaihi wa sallam našlo, našlo El Kedar, a i bilo mu ime Musejleme. Musejleme Mušajlemetul Keddar. Znači, koji se pojavio u Jemami, koji je šaštabi, radijallahu anhum, u poznatoj bitci za vrijeme Ebu Bekra. Da, on je se pojavio za vrijeme poslanika sallahu alaihi wa sallam, a šaladali su ga i ubili muslimani za vrijeme Ebu Bekra na poznatoj bitci na Jemami, u, na području današnjeg prijada. Drugi poznati lažac, lažov koji se pojavio i za sebe tvrdio, tvrdio da je poslanik je El Esved El Ans, Ansi ili Anasi koji se pojavio u Sana'a u Jemenu. I njega su ashabi ubili još za vrijeme života Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poznati koji su se posli pojavljivali od poznati je takođe Tulejha ibn Huvelid el Esbi koji se pokajao od toga prihvatio islam i kažu da je do kraja života ispravno ostao u islamu a Allah najbolje zna zatim el Muhtar ibn Ebi Ubejd el Thaqafi koji se pojavio u vrijeme Abdullaha ibn ibn Šubeira kada je Abdullah ibn Šubeir osnovo hilafet u Mekki i proširio svoju vlast ovaj se pojavio al Muhtar u Kufi i pribavio neke pristalice i bio je bio je već zauzeo da tako kažemo maha i bio počeo jačati i onda su se ashabi ashabi po u konsultaciji sa Abdullah ibn Zubeirom borili protiv njega i uspjeli su ga, uspjeli su ga ubiti. I poznat je slučaj ovdje koji navodi Muhammed ibn Abdul Wahhab u skraćenoj verziji sire Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovaj slučaj spominje i slučaj njegove žene. A pitanje je vezano za akidu, doći i spominjat ćemo ga inša Allah da kroz akidu. Dalje od poznatih je Al-Haris Al-Kedzab koji se pojavio u vrijeme Abdomelka ibn Marwana i mnogi drugi do dan danas se pojavljuju, a u novije vrijeme od najpoznatijih koji je za sebe tvrdio da je poslanik je takozvani Mirza Gulam Ahmed Al-Qadijan i po njemu su poznate ove danas Qadijanije i od te sorte su otprilike i Ahmedije i Ahmedije druge sekte koje nam dolaze iz Indije, a čije osnivanje su inicirali Englezi, jer su oni zašto tvrdili da su poslanici da im se objavljuje, a pozivali su ostavljanju džihada, dakle ostavljanju borbe protiv engleskih osvajanja. Dakle, kad se radi o, o ovoj fitni, o ovoj fitni, nju treba spominjati i o njoj treba govoriti jer mnogo je ljudi, mnogo je ljudi koji dan danas nasjedaju nasjedaju na, na ove stvari i na ovakve, da tako kažem, neutemeljene ideje i opasne ideje pristaju i prihvataju ih u nedostatku šerijatskog znanja i nedostatku kontakta sa Allahom, tipom i sunatom Allahom, poslanika sa Allahom, ali i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svakako posljednji Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وما كان محمد أبا أحد من رجالكم nije Muhammed otac nijednog od vaših od vaših ljudi nikome od vas nije otac walakin rasulullah wa khataman nabiyyi ali je on Allahu poslanik i posljednji nebij i posljednji nebinji. A Allah, poslanik sallahu alaihi sallam, je u više hadisa, u više različitih predaja rekao وَلَا نَبِيَّ بَعْدِ I nema nebija, neće niko, nema više enbija, neće dolaziti Allahu poslanici iza, iza mene. Sljedeća fitna na koju upozorava Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam, a koja je spomenuta u ovom hadisu, a koji, za koji ima potrebe da se obširni o njoj govori je da će hatta yukbada al-ilm kabd je užmanje kada će znači biće užije to znanje biće užije to znanje dakle Allah subhanahu wa ta'ala će uzeti znanje od ljudi uzeti znanje od ljudi na koji način kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem U hadisu koji bilježi Bukhari takođe kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'a yantazi'uhu min ibadihi walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama Zaista Allah neće uzeti znanja od ljudi da ga isčupa iz njih, nego će uzeti znanje tako što će uzeti učenjak tako što će uzeti učenjak i šta će onda desiti hatta idha lam jebka alime ittehadan nasu ruusen džuhara fesuilu feeftau bi gajra ilmin feadallu veadallu sve dok ne ostane niko ko ima znanja pa će ljudi uzeti vođe, ne, za vođe neznalice, pa će ih pitat, a ovi će im davat fetve bez ikakvog znanja i tako će sami otići u zabludu i druge u zabludu odvesti. U drugom hadisu koji takođe bileži Buhari kaže Allah poslani sallahu alaihi wa sallam min ashrati sa'ati en jarka al ilmu wa jathuta al od predznaka sudnjeg dana je da će il znanje biti uzdignuto, a da će džehl i neznanje biti stabilno i prevladavati među ljudima. U drugom hadisu koji je duži, a u kontekstu što spominje isto tako ovaj, e, nez, proširenje neznanja, a ne, nedostatak ilma kaže poslanik sallaha alaihi wa sallam je tekarabu zemanu wa yukbedu la ilmu wa tadharu fitanu wa yulki šuhu wa yakturu l'herđu dakle približite se vrijeme ovo što, što, što mi je u ovom hadisu prvom koje smo spomenuli bit će uzdignuto ili uzeto oduzeto znanje zatim će se pojaviti fitne i neredi bit će ubačena pohlepa i škrtost u srca ljudi i umnožit će se i bit će raširano ubijanje ili ubijstva će biti raširano kaže jedan od komentatora Buharijeve zbirke hadisa jedan od prvih komentatora je zbirke hadisa Ibn Battal kaže وجميع ما تضمنه هذا الحديث من من الإشراط قد رأيناه عيانا فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل sve ovo što je spomenuto u ovom hadisu koji smo malo prije spomenuli, mi, smo, mi to vidimo, naoči gled vidimo, mi smo to već sve doživili i dočekali. Kaže i neznanje se i neznanja znači i znanja i pomanjkava neznanje se proširilo i kad srce je ubačeno znači pohlepa i i škrtost i proširila se i naše strane vidimo fitne i ubijstva. Sve ovo su već doživjeli. A Ibn Battal, zašto ovo spominje? Kako je on doživio, već u svom vremenu doživio da se obistinile sve ove najave Allahog poslanika sallaha i sebe. Sve ovo što je poslanik najavio, kaže, mi smo to već vidjeli, već se dogodilo među nama. A Ibn Battal je živio u petom stoljeću po Hiđi. Živio je u petom stoljeću po Hiđi. Umro je 449. godine. Od petog stoljeća do našeg 15. šta bi tek mi trebali da kažemo za svoje vrijeme? Kad govorimo o ovim fitnama, za mnogi od nas kao da će se to nekad tek još desi, još se nije desi, kao da je to daleko od nas. A ljudi i učenjaci i oni koji su imali osjećaj da prepoznaju stvari su to već davno sve vidjeli. Još jedan slučaj, ovdje ću citirati, kaže Dehebi, poznati učenjak koji je proučavao između ostalog bio istoričar i proučavao je učenjake njihovu, e, njihove biografije, kaže kad je spomenuo nabraju neke učenjake i onda na kraju iza tog nabrajanja kaže وَمَا أُوتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَرِينَ to su bili veliki učenjaci ali ipak kaže, a nije im od znanja dato osim vrlo malo. Zašto? Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ljudima općenito nije dato osim vrlo malo znanja. Pa on govori, govori o ulemi, nabraja i onda iza toga kaže i nije im od znanja dato osim vrlo malo. Vrlo malo im je dato znanja. Fema batije min al ulumi al qalila illa al qalil. I nije ostalo od to malo znanja koje je dato u Lemi, osim vrlo malo. Dakle, sad više sve manje u Lemi, a i njima je malo dato znanja. I od tog znanja koje je dato u Lemi ostalo je samo još malo. I to fi unasim kalim. I to malo znanja što je ostalo, opet u ma malom broju i među malim brojem ljudi. Ma aqalla men ya'malu bidhalika al-qalil. Među malim brojem ljudi od ono malo znanja što je Allah subhanahu wa ta'ala dao u lemi, I od to malo je ostalo vrlo malo. I to opet u vrlo malom krugu ljudi i opet kaže od tog malog kruga ljudi kako je malo onih koji po njemu radi. Fesubhanallahi wa ni'ma wakil. Hvaljen neka je naš gospodar i divan je on zaštitnik. Dakle, tako je Zehebi još Zehebi još u svoj vrijeme doživio da je ponestalo nauke, da je ponestalo ilma i da su ljudi već da ih savladava i pravladava nad njima džehe. Ovdje se svakako govori o šerijatskom znanju, o poznavanju Korana, o poznavanju sunneta, o poznavanju šerijata, o poznavanju vjerije. A najveća neznalica je svakako onaj koji ne zna da ne zna. I upravo ova generacija i ovaj svijet sa kojim mi živimo je od tih najvećih neznalica. Jer vrijeme Ibn Battala i Dehebija i drugih učenjaka, oni su bili svjesni da im ponestaje znanja i da neznanje ih savladava i provladava. Danas je te činjenice praktično vrlo malo ili rijetko ko svješta. Većina ljudi misli da je na znanju i na uputi što je najveći vrhunac džehaleta i neznanja. Je vrhunac džehaleta i neznanja. Kad govorimo ovdje o tome, o tom preznaku sudnjeg dana, onda moramo razmišljati i o sebi u tom kontekstu i preispitati se o svom znanju i o svom angažovanju na sticanju šarijetskog znanja i upoznavanju vjere. Iako je mali, vrlo mali broj u ovom umetu onih koji se prihvatili istinski vjere i pristali da se pokore, istinski pokore, do kraja pokore Allah subhanahu wa ta'ala, i pokore Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem od tog malog broja ljudi vrlo je malo onih koji ulažu truda i nastaje da prošire svoje znanje. A svi ostali su neprijatelji. Svi ostali su neprijatelji. Od samo ostali od samog ummeta islamskog i ostali od svih ostalih ummeta čafirskih. Često kažem, kad bi oni znali koliko mi ne znamo, začas bi oni sa nama završili. Međutim, mi ih ovako često svojim izgledom prevarimo. I oni kad nas vide, misle da mi nešta Bog zna, znamo i onda to njih zadržava još uvijek u nekom strahu zahvaljujući Allahu i Subhanahu wa ta'ala zato hitno hitno moramo mijenjati svoje svoj odnos prema učenju i sticanju šarijetskog, šarijetskog znanja. Nemamo vremena. Neprijatelja je previše, a ne spominjem ovdje neprijatelje tek onako. Jer mi sa njima, sa svim vrstama neprijatelja, Allahu je vjeri, ne možemo izaći drugačije na kraj, niti će nam Allah subhanahu ta'ala dati da pobjedimo i izdržimo i ustrajemo, osim sa znanjem osim sa znanjem. Ne može se izići na kraj ni sa kufrom, ni sa nifakom, ni sa čim, ni sa pitnama o kojima trenutno govorimo bez šerijatskog, šerijatskog znanja. Jedan od motiva da govorimo o tim fitnama je upravo i ovo što se spominje, što se spominje nedostatak znanja i o tome da će neznanje prevladati. Sljedeća stvar koju je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne umnože i ne učestaju zemljotrici. O tome ne treba posebno komentarisati. Mi smo svjedoci ne više zemljotrisa, nego svjedoci kako zemlja čitave gradove guta, kako nestaju čitave, čitavi gradovi i čitave obale i vi znate ove slučajeve u posljednje dvije, tri godine, četiri koje su događale na tu temu. I događaju se na naše oči, a ljudi ne uzimaju, ne uzimaju i breto. Zatim, hatta je te para bez zemana, neće nastupiti sudnji dan sve dok se vrijeme ne približi. Šta to znači dok se vrijeme ne približi, ne postane kratko. Ima više mišljenja o tome, a od najbitnijih, najbitnijih mišljenja koja treba spomenuti i imati na umu je da će Allah subhanahu ta'ala jednostavno ukinuti bereket u vremenu. Pa će ljudi provoditi vrijeme, jednostavno neće im se dati da ga iskoriste. Pa da u njem nešto hajrli uradili proće mnogo vremena, a hajra ćeš učiniti vrlo malo. malo. Neće ljudi jednostavno moći da uradi. I mnogi ljudi se već odavno žale na to da je bereket u vremenu nešto. Ne mogu da štignu. Pa se čude onim prijašnjim generacijama kako su uspjeli volike knjižurine, na primjer, napisati tolika djela. Mi ne stignemo za svog života i svog naučnog rada i istraživanja da to sve pročitam. A kako bi tek isto toliko napisao. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala da ukine bereket u vremenu. To je jedna mogućnost na što se odnosi ovaj hadis. Druga mogućnost od važnijih mogućnosti je da će se približiti i biti blizu oni koji budu živjeli u tom vremenu. Dakle, blizina vremena odnosno, odnosi se na blizinu ljudi koji budu živjeli u tom vremenu. A blizina ljudi zbog sredstava brzu uspostavljanja veza i kontakata, telefona, faksova i tako dalje, zbog toga su ljudi danas jako blizu, koga god želite negdje na planeti, nazovete ga. I on vam je bliz. Ili zbog sredstava koje, koje ljudi koristi za putovanja i e, prenos ljudi i roba. Dakle, danas je neki kutak na planeti daleko bliže zato što su mogućnosti da daleko brže do njega stigneš nego što je to bilo nekada. Tako da se ovo zbližavanje vremena može odnositi na to da će ljudi biti jed, bliži jedni drugi. Zato je poznata fraza koju danas mnogi koriste u smislu ponosa na tu tehnologiju, pa kažu da je čitav svijet postao jedna mahala, jedno veliko selo. Ono na što Allah najbolje zna, bi najprije se moglo odnositi, Allah najbolje zna, da ovo zbližavanje vremena, da će vrijeme biti bukvalno škraćeno. Da će vrijeme bukvalno biti škraćeno. Na koji način? Vi znate hadise od Dejjala koji govore da će za njegov, njegovog vremena se dani produžiti. Da će biti dan ko godina, zatim dan ko mjesec, pa zatim dan ko sedmicu. Da će se dani produžiti zbog tog nereda koji već nastupa u kosmosu i haosa koji već nastupa u kosmosu desit će se to produženje tih dana Allah najbolje zna e kako će se desiti to izuzetno dugi dani tako će se desiti i izuzetno kratki dan po istoj mogućnosti da će se ubrzati biti kratki i da će nastati nered nered nered koji će rezultirati opštim nestankom i opštim haosom, dakle, sudnjim danom. Kolapsom. I mi smo jednom prilikom ovdje već spominjali taj, da je taj kolaps počeo već za vrijeme poslanika sallaha alaihi sallam kad je se mjesec raspolutio. I kad su učenjaci otkrili danas kosmonauti da ta pukotina na mjesec već postoji. Dakle, šlemir se na neki način već počeo komadati i već počeo svoje taj sistem rušenja i obrušavanja je već nastupio a Allah Allah najbolje zna dakle ovo da će se vrijeme približiti može se odnositi na to da će jednostavno dani biti kratki da će sunce brže se kretati da će se zemlja brže se početi okretati a Allah najbolje zna. Zatim, neće nastupiti da, sudi dan što dok se ne pojave fitne, neredi. Fitne mogu biti u vjeri i u dunjalu. Fitne u vjeri i nered i haos i iskušenja mi smo očevinci. Ne, može li više i ima, može li se još kaka ideja, još kaka teorija, još kaka filozofija, još išta može čovjek šmisliti i objašnjavati i na kakav još način ne znam nastanak života na zemlji nestanak života razne teorije, razne budalaštine koje su iskušenje za ljude jer povjeruju i povode se za njima a ostavljaju Allahu knjigu i Allahu istinu i ostavljaju sunet Allahu poslanika sallahu alihi sallahu alihi Da ne govorimo o tome kako u okviru šavu islamskog ummeta ima oni koji razlog svojim idejama, da ne kažem islamskom filozofijom, jer filozofija ne može biti islamska, odvode ljude sa upute raznim svojim bidatima, novotarijama, raznim filozofijama, svojim sufijskim tarikatima, odvode ljude i to je sa pravog puta i to je fitna u vjeri koja, zade, koja je zadešala ovaj umet i fitna u dunjaluku gdje će se dešavati neredi, nesigurnost, ubijstva, hapšenja, zostavljanja i zulom. I svaka fitna i svako neprijateljstvo, makar i verbalno, između samih muslimana, između samih muslimana je fitna. Je nered, je nered, suprotna redu je ne red koji Allah subhanahu wa ta'ala daje i svoje velike mudrosti samo on zna i ima pravo zašto šta daje. Međutim, te fitne i neredi između samih muslimana i samih vjernika dešavaju se zbog pomanjkanja ispravnog ili ispravnog znanja, šarijatskog znanja, ili pomanjkanja i nedostatka iskrene vjere i čvrste vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala ili pomanjkanja i nedostatka pravednog rukovođenja. Pravednog rukovođenja i suđenja. Danas u islamskom umetu sve fali od ovo troje. Manjka i šarijatskog znanja, manjka i iskrenog i čvrstog vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala, a isto tako i po najviše manjka pravednog šuđenja, šuđenja po onom što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, pravednog odnosa prema onima koji su nekome potčinjeni i či, kome je data vlast nad drugim muslimanima. Ovo su osnovni uzroci nastajanja tih nerijeva. Onda, dakle, šta su osnovni uzroci? Jednom riječu, fitne i nerijeva među muslimanima. Grijes, jer sve je ovo grijeva I ostavljanje znanja, onog nužnog i potrebnog znanja je grije, jer je to vađiv za svakog muslimana. Nedostatak imana, čime je postignuto to, griješenje. Jer griješi umanjuju iman. I dalje, žulom je isto tako jedan od najvećih, od najvećih grijeha, nepravda. I ti griješi proizvode i rezultiraju Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava zbog tih grijeha kažnjava fitnu i zapamtite da je fitna i nered i sukob između vjernika jedan vid Allahove kazne kaže Allah subhanahu wa ta'ala između ostalo kad govori o svom kažnjavanju kaže kul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum reci on je moćan da vas kazni od ozgo, iznad vas iznad vas da vam pošalje kazna ili da vas kazni ispod vas da vam dođe kazna ispod vaših nogu ili iznad vaših glava i poslije toga kaže evo jel visokom šija ili da vas podijeli u partije u skupenju Ili da vas podijeli u partije i skupine. فَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض I da onda osjetite snagu jedni drugih. Da osjetite, da okuša judika, veuk je da probaš. Ukus. Ukus. Da probate, okusite gorčinu tog sukoba. Da osjetite snagu jedni prema drugim. Dakle, to je vid Allahove kazne. To je vid Allahove kazne. Svaka fitna i sukob među vjernicima je zbog grijeha koji ti vjernici čini. Zato, draga braća, Allah na kraju ovog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala na kraju kaže, فانظر كيف نصرف لهم الآيات لعلهم يفقهون i gledaj kako im potanko objašnjavamo svoje ajete ne bil jefkahun, ne bil shvatili. Ne bi li shvatili. Dakle, ovo što je bitno shvatiti iz ovoga je kada se počne to dešavati među braćom, da odmah znamo čemu se rada, da dolazi Allahova kazna. I da požurimo, da požurimo sa istih kvara, sa teobom. Allahu subhanahu ta'ala. Ne bi li Allah oprostio nam grijehe i svoje milosti ugasio tu fitnu između nas? Ne bi li nas izveo iz toga na selame. A ne da bude ta fitna kazna u kojoj ćemo mi još dublje zaglibiti u određene grijehe i određene inate i šeitamke. Draga braća, ovo su poruke. Ovo su poruke, a pametni nama je dovoljan, kako kažu, i šarat. A pametni nama je dovoljan i šarat. Dalje, kako reče Allah, poslanik sallahu alaihi sallam, hata jekfira u katlu, kada se umnoži ubijstvo. To o tome posebno ne treba govoriti. Ubijstva krađe, ubijstva pogibije u ratovima, nesrećama, zemljotresima, poplavama, e, u švađama, uglavnom svjedoci smo stalni, stalni ubiškava, stalni ubiškava. Tako da u jednom hadisu, poslanik sallahu alaihi sallam kaže, u više u to vrijeme, hatta la jedri l'katilu fima katela, wa la jedri l'maktulu fima kutili. Tako da neće znati ni onaj koji ubija, zašto ubija, šta hoće sa tim, niti onaj koji je ubijen, zbog čega je, zbog čega je ubijen. Zatim kaže Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam Hatta jeksura malu I kad se uveća imetak Kad imetka postane mnogo Pa prijeđe potrebe I kad čovjek bude zabrinut kome će dati svoj sadako i svoj ceke Neće imat kome da da Neće imati kome da da Pored, ovdje treba uspajati određene dijelove hadisa sa drugim pored toga što će biti mnogo imetka koji je još osnovni ovdje predznak prelazit će potrebu osnovni predznak koji još poslanik spominje uz to da će imetka biti puno da će biti ubačeno u srca skrtost i pohlepa iako je imetka puno opet skrtost i pohlepa i pohlepa Dakle, može li, može li neko od nas zatvoriti oči pa da ne prepozna da se čak i ovo i ovo obistinilo u ovom našim vremenu. Dalje, hata je te tavar nasu, hata je te tavar nasu til bunjana. Neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne počne naticati u izgradnju. U izgradnju u kojem smislu? u izgradnju čija će zgrada biti visočija komšija napravi kuću dva, ja moram tri i tako dalje dakle izgradnja u visinu ili natisanje u ukrašavanju, uljepšavanju tih objekata koji se izgrađuju hatta je fetavole nasu fil bunja o ovome ne treba govoriti Mi znamo da je na svjetskom nivou strogo vođena računa i pisano, ne znam, ta zgrada je najvisočija u svijetu. Ona tamo poslije je druga, a ona tamo neka treća, brojali su se visine u oblake do skorašnjeg vremena. Do nekoliko unazad. Dakle, ljudi su se natječali ko će napraviti visočiju. To se već desi. U nekim hadisima se govori da će ti koji se budu natjecali biti hufat, urat, urat, uša, da će to biti pastiri, čuvari, ovaca. I vidimo, zaista, niko se drugi i ne natječe osim pastiri u toj izgradnji. U toj izgradnji i uljepšavanju. U okviru ovog natjecanja u izgradnju ima još jedan preznak koji se ne spominje u ovom hadisu, ali u drugim hadisima, da će se ljudi, da je od preznaka sudnjeg dana, da će ljudi se natjecati u izgradnji i uljepšavanju mešćina. Uljepšavanju mešćina. Također, ovo ne treba posebno ističati. Danas uzmite kalendar, mešćin tu i tu ovaki, a onaj odmah mora biti drugačiji, još ljepši. Kad uđete u unutrašnjost, isto tako da se izgubite. Već je davno po, to, to počeli. Već davno su islamski vladari, kako koji dolazi na vlast, smjenjuje se sve ko će veću i ko će ljepšu džamiju napraviti. I ne samo to, nije samo preznak da će se praviti velike i lijepe ukrašene džamije, nego da će to biti kao i ovo natjecanje u izgradnji mubahatan, znači iz natjecanja, iz hvališanja. Pa se onda te džamije, oko njih se postave reflektori, koji noću obavezno to osvjetljavaju pod određenim, tračno određenim uglom, a svjetlost mora biti tačno određene boje. Pa onda imate stvarno šta vidite, ljepota. Ali je taj mjesečit srušen, jer imaratul mesađa održavanje mesčida koje se spominje u Kur'anu innama ja'mu mesađi da Allahi sa Allahove mesčide održavaju samo oni koji u Allaha vjeruju ne, ne radi se o izgradu objekat kao objekat treba da posluži svoje praktične svrste, da ima zidove, da ne puše vjetar, da ima krov, da ne pada kiša i da ne grije sunce i da ne pade zidove i završeno. Sve ostalo je ukrašavanje, nepotrebno ukrašavanje. A pogotovo kad se pravi s tom namjerom da stoji, da se slikaje i da se pokazuje. Zašto? Zašto se slikaje? Da bi se pokazivalo, da bi svi na kraj ljudi, svijeta ljudi vidjeli kakav je fulan bin fulan, ta i taj napravio mjesto. Dakle, O tome posebno ne treba, ne treba govoriti. U jednom hadisu koji Albani, rahmatullahi alaihi, smatra da je Hasan, kaže za njega da je Hasan, znači dobar hadis, kaže da je to znak uništenja, haosa, ruševina, nedađa. Kaže uh, poslanik sallahu alaihi wa sallam, Ida zauvaktum mesađidekom. Kada ukrasite svoje mesjide i uljepšate svoje mesjide vahallajtum mesahifekom i kada okitite znači nakit stavite na svoj mushab